Um dia me perguntaram por que engordei tanto. Mano, eu tô comendo dinheiro. Capitão do meu time, não capitão do mato. Capetão tá na curva com a caneta e o contrato não assinei. Querem cura gay, não assinei. Não é bomba que te deixa forte, eu fascinei. Os bikes sempre me olhou torto, eu fascinei. Racistas otários me deixam em paz. Ele atira bem no paintball acha que é prefeito jogando Sin City. Nem passaram no AB, tão julgando os outros. Palhaços com cara de mal, chamem de it. Nesse jogo se acham um Barça, comigo é lona. Em todos os sentidos, surreal, Como que ele pensou nessa? Né? Esse Jong é foda. É cada ideia, mano, surreal. Sou da leste, feio. Cardoso é só lazer. Geração elevada, mano, é só lazer. E que não se peita minha banca. Oh, ah, Cês já tão igual o César, um careca de saber. O mano entrou de salto alto, no entanto. Nós até sem chuteira é só a gol do meio de campo. Os meninos é mil graus, espírito livre. Tipo que empina moto com os dois pés no banco. Sou referência pros menor, vivência com os camarada. Conceito na minha área, ainda sou rei na sua quebrada, não pega nada. Eu já vi que não é isso tudo quando amigas do peito são minhas correntes. Já foram minhas inimigas da perna. Minha autoestima tem crescido tanto que hoje em dia eu chamo ela de divida externa. Roupas caras, compradas no site Farfetch. O fetiche dela é eu de cueca da Gucci. Tanto faz desde que ela sente no cacete. Amor, olha como a gente se tornou fútil. Eu não me consagrei pro refrão chiclete. Amo moça, mas já me esqueci seu nome. Me disseram, cuidado, menino. Não se cospe no prato que come. Desperdício hoje que amanhã cê passa fome. Sem trocadilho, mais escuro é os nossos que some. MC é o caralho, eu sou sujeito, homem. Me dá meu copo que já era. Sei que sou mais que penso e penso, Joe. Se eu jogo, eu venço, tá tenso. Nós é jogador, então faço um favor e me traz um licor. Eu sei que. aquele flow. Liga pro Sidoca pra trazer aquele flow. Aquele flow, aquele flow, aquele flow. Pode pá, então fiote, pode que que eu tô além. Nossa tropa é louca, ela tem. Tô fazendo acontecer, por isso é bela vem. Então fica mais um pouco, comina bem. ainda então, vou ter que fazer, cada vez virar libra. Sua mente calibra. Ainda então, vou ter que fazer, cada vez virar libra. Nós raros. E eu não sou de fazer trato, mas eu fiz, eu vou cumprir Camisa 9 tá no campo de chavano do rachi E quanto tempo cê perdeu pra tentar ser um pouco nós E quanta gente cê perdeu pra poder dar valor à coisa Hoje fala fácil, né? Hoje já se viu, cê não tem avião, né? Avião, mano, cê mentiu, tá que pariu Mano, essa bicha é se droga na visão menor Ouça, ouça, ela liga pro coiote procurando Deus Pra falar que bateu, frutos que cara Liga lá pro Jonga dessa mala Tirou mano site, tomou bala Meus mano pilotando, fala ah, Mina faz a mala, faz a mala e sobe o jato Sudoca tá cheio de ouro que tá do cês não bota algema. Oh. Sei que sou mais que penso e penso, Joe. Se eu jogo, eu venço e tá tenso. Nós é jogador, então faço um favor e me traz um licor. Eu sei que sou. O que saiu dessa gaveta? Entre os milhares de olhares, são milhões de frustrações. Todo orgulho e migalha engolidos em trilhões de prestações. E no trilho desse trem que balança, mas não cai, igualzinho trabalhador dentro dele. Equilibrei minhas emoções e compus o meu jardim flor da pele. Pelo menos se sentir emane e de peito aberto encare. O tempo e suas artimanhas. Temos o mundo, a vida, quase nada, tudo isso junto. O que se sabe sobre sonhos? Ei, deixa eu fazer diferente. Tentar trazer luz pra gente. Ser mais luz daqui pra frente. Além dos postes, faróis traçantes, estrela cadente. Oh, deixa eu trazer luz pra gente. Tentar fazer diferente. Ser mais luz daqui pra frente. Cada linha é uma semente. E eu em algum lugar. Só não lembrei de te ligar, amor. Ah, perdoa. Sorte. Eu sei que sou mas que penso e penso, Joe. Se eu jogo, eu venço e tá tenso. Oh. Nós é jogador, então faço um favor e me traz um marrom.